la memoro mensogas. Uno el la plei fascinae fenomenoi en la homa psico estas la memoro. Gi estas ESSENZE grava por la funcciado de la personezzo, sed samtempe terure malverema. Ciu homo versaine iam spertis la perturban facton che li perfecte rememoras ion cio poste montrigis tutte malsama en la realo compare con tio cion oni memoris. Ien persona exemplo. Ciam mi unua foie visitis la museon Regino Sofia en Madrido por regardi la faman pentrajon Guernica de Pablo Picasso, tiam me ec en la memoro la bildon de relative malgranda artajo en relative eta chambro nesuffice luma. Quelca in iaro in poste mi refaris la visiton cae constatis che facte la pentrajo estas impone granda cae staras en impone vasta salono. Mi do havis tutte alian impreson. La retejo Bo Bo Tso, antau ne longe, publicigis interesan articolon pricitiu fenomeno sur base de la instruoi de faculo el la Universitato de Londono, Julia Shaw. Scii comense alludis al mem biografia memoro, nome alla la rememoroi pri niei proprae vivoi, cioi ofte aperas cune cun mult sentumai consistajoi. Oni rememoras tiel, kiel oni sentis, kiel oni vidis sin mem, kiel oni songis, con fortai emozioi. Por tio, oni devas connecti ciuin partoin de la cerbo, ciui respondezas pri malsamai sentoi, cae tio implicas grandan reton da neuronoi. Sekve, rememoroi ne estas precisae registrajoi de la pacintezzo, kiel ni eble supposas. Ili estas neeviteble neperfectae, cae ofte havas malgrandan relaton cun realae eventui. Ciu tio signifas che ni constante mensogas al ni mem? Ia sense ies, se tio ne tro consternu nin char tiu fenomeno havas sien avantagioin. Fakte, nia cerbo ne existas nur por registri la pacientetson en perfecta maniero. Gi crosas constante inter la nun tempo cae la estontezzo. La nefidindezzo de nia memoro havas belain efficoin ie nia intelligentezzo. Gi donas alla menso creemon cae capablon solvi problemoin pere de recombinado de informoi por crei novaen historioin, novaen solvoin, cae novaen ideoin. Unu vorte, falsai rememoroi estas subproducto de tiu mirinda capablo recrei la signifoin de la extera realo tre curiosa informo, flanque de tiu faculo est astio che oni povas en planti en la menson de homoi per suggestiado rememoro in prefactoi qui neniam occasis ien seriosa est scienza et studoi qui ne prepensigas pri la classica vergo 1984 de George Orwell la la granda frato manipulis la menson de civitanoi.